Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечарам сёння на прагулянку па сталіцы ў пошуках мінулага на запрашае фотамастачка Марына Бацюкова. Вітаю спадарня Марына. Добры вечар. У мяне вось напачатку ёсць э, такі шэраг пытанняў, якія здаю ўсім хто прыходзіць у госці, прапануе сваю экскурсію ў межах мінскай брукаванкі. Вы мінчанка ў якім пакаленні? Ну, шчыра кажучы асабліва не лічыла ну напрыклад можа быць у пятым <laughs> но ну, мне э, пятым. шмат шмат у нас тут нараджалася ўсіх но ведаеце я відаць сёння э, хацела б весці размову больш абапіраючыся на сваю бабулю бабушку тому якая э, нарадзілася яна у полацку але патрапіла сюды даволі рана і уже пасля мая матуля а пасля і я стражока стала для нас домам і вот я не ведаю это не зусім так давно як пятое пакаленне але ж гэта бліжэй мне да сэрца вось укажце даволі рана бабуля э, прыехала з полацку рана гэта я калі рана у колькі ну так атрымалася у іх была вялікая сям'я такая даволі заможная надо дадаць что бабуля нарадзілася ў шестнадцатым годзе 1916 годзе і была маль... меншай э, дачкой было 10 дзяцей а но ну, э, сям'я жыла вельмі так неблага было шмат народу які дапамагаў ім так прыстойна жыць і былі людзі якія працавалі на іх і яе бацька быў галоўным бухгалтарам матулі не працавала полацку так. пол... это ўсё было ў полацку на прыгожым высокім месцы пасля збаўшка ездзіла туды но так атрымалася што я... яна вельмі рана страціла бацькоў ёй было толькі 6 год але яна памятае святы як яны рыхтаваліся сям'ёй як набывалі новыя прыгожыя кашулі як яна хавалася аднойчы я забыліся ў сундуку <laughs> это ўсё было і яна вельмі шчасліва пра это рассказывала хаця дзяцінства было вельмі і вельмі складаным без бацькоў ужо пасля на рэвалюцыя тут дапамагла ўсё адно да аднаго но яна рана яны ўсе э, ну может быть не ўсе 10 но ну, там некаторыя памёрлі даволі рана але амаль усе атрымалі вышэйшую адукацыю вот бабуля як настаўніца апынулася ў мінску со сваёй старэйшай сестрой моей бабушкой шурай а І вот з гэтага пачалася мінская гісторыя. Яна выйшла замуж за Балеслава Гароднікава, такое прыгожае імя польскае <laughs> Балеслаў. І моя матуля Галіна Балеславовна ўжо тут на стражоўцы нарадзілася. <laughs> Ну да стражоўкі мы яшчэ абавязкова э, дойдзем. А што ўвогуле для вас э, азначае быць мінчуком? Калі не выдумалі пра гэта вы часам кажу, я... Э, я мінчук А што што стаіць за гэтым я мінчук ведаеце для мяне гэта вельмі вельмі вельмі важна настолькі важна что вот зараз я раблю такі фотопроект про ідэнтычнасць э, хотел как раз сказать что у вас не так шмат фотаздымкаў з мінскам а Ну не яны ёсць может быть просто не было нагоды іх паказваць і яны может быть не такія парадныя як вот э, паштоўкі напрыклад дадзе як бы мовіць товар лицом Ну может быть я іншы мінск люблю М Мабыць для мяне майго сэрцу даражэйшае ну, может быть вуліца камуністычная ці некаторыя скверы ці наша э, камсамольска возера якое было раней такое крышашку дзікае да я вот для мяне гэта гэта мінск это мой мінск і і але вас крыху хілі ад, адказу на пытанне э, пра то што значыць быць мінчуком вы сказалі што для вас гэта вельмі э, важна у чым гэта важнае заключаецца Ну мне здаецца што э, наша ідэнтычнасць яна фарміруецца ў залежнасці ад таго на што ў сэрце на гэты конт і, і ад гэтага таксама да альбо мы ганарымся этим альбо гэта может быть не зусім істотна і у сваёй сям'і я адчула што можна по-рознаму да гэтага ставіцца это мяне вельмі ўзіўшыла і таму зараз і працую над такім праектам так умоўна называецца ён карані рызомы напішы одно важное слово у фейсбуку можна адчуць я думаю што з цягам часу я збяру адпаведны матэрыял і проілюструю тое што зараз гавару сваімі справамі і <laughs> працай Но... а ці можна сказаць што э, вы можете вось на вуліцы адрозніць мінчука ад прыезджага ну это так, будзе ну <laughs> не хацела б я каб у такім накірунку ішла наша размова таму што гляжу на это глыбей розныя людзі по-рознаму могуць сябе адчуваць у горадзе і ведаеце мне здаецца што людзі якія тут нарадзіліся э, вучыліся яны можа быць нават часам больш сціплыя больш сціплыя может быть менш прыкметныя яны может быць не будуць на таких высокіх хапцасах <laughs> да, дзяўчыны яны не будуць так может быть адразу прывабліваць увагу э, кідацца ў вочы но тут жа ж іншая рэч тут можна пачаць размову ці сустрэцца дзе-небудзь на выставе і ведаеце размова слова за словом и это анфілада комнат душы я наш адчыняецца адчыняецца і адчыняецца і а ну не ведаю мне здаецца что можна адрозніць на толькі может быть не, не з першага погляду часам а вас былі магчымасці калі-небудзь э, ці жаданне з'ехаць з мінску і калі так э, чаму не з'ехалі что трымаю мінск ведаеце ну я шмат вандрую я это вельмі люблю я нагушала такі неспакойны і м, может быть месяца не праходзіць каб я куды-нибудь не з'ехала но я люблю вяртацца дадому і для мяне это вельмі і вельмі істотна А вот з'ехаць з мінску у тым сэнсе дзе я ж зараз жыву это таксама с- складана <laughs> для мяне пытанне там што я з яго з'ехала я зараз Але жыву недалёка куды вы там Шэсць з'ехалі кіламетраў. кіламетраў гэта, Ну, гэта, гэта ў мінску Я лічыць. вельмі хвалявалася я хвалявалася я думала думала, як я буду засынаць без ценяў тралівусаў на. То зараз птушкі спяваюць, калі засына, калі ну, прычынаюць. Пакуль што спяваюць. <laughs> Ну зараз у нас там такая такое моцнае змаганне, каб і наш лес Залез. не вырубілі так. Ну яно нас аб'яднала жыхароў нас агульны ворог. <laughs> Знішальнікі прыроды. <laughs> ну, будзем глядзець, будзем рабіць усё, каб людзі зразумелі, што так нельга, так не можа быць сёння 21 век на двары. А што тычыцца мінску святочнага, каляднага, навагодняга гэтага якія месцы ў мінску вас э, асацыюцца з калядамі новым годам альбо якія месцы сталіцы узгадваюцца адразу ў звязку з калядамі навагоднімі святамі ой ведаеце <clears throat> для меня это крышачку может быть по-іншаму гэта не столькі гарадскія месцы колькі маю мой стан душы да для мяне каляды это так такое свята якое я ствараю для сябе ў душы наладжваючы нейкія струны ў адпаведнасці з гучаннем святочнай музыкі і для мяне гэта такое не такі лад да і можа быць я люб... паслухаць люблю песняроў гэты час там для сябе любимую плытку альбо дазволіць сабе легчэй пачытаць новую кніжку Альгерда бахарэвіча што-небудзь такое для душы святочнае прыемнае добрае і абавязкова шарыкі шчасця <laughs> нашыя жоўтыя мандарынкі на этое свята это для мяне істотна А калі пра месцы ведаеце з дзяцінства это быў цырк і так адбылося што у я яго наведвала можа быць увесь час задавальненнем раз у год менавіта зімой узімку вот на свят якраз так. на святы і это было ну так святочна і ад мамулі ведаю што у яе дзяцінстве гэта быў э, тэатр оперы балета дзе яна спявала пазней у хоры э, под кіраўніцтвам спадара Нкаламіец ад ну яна просто вучылася ў музыкальнай школе і так было тады і яна стала так цікава про это мне рассказывала что відаць это это вот месца для мяне было вельмі вельмі вот таким святочным менавіта вот по ўспамінах моей маці як яны як яны на пачатку яны спявалі а пасля яна заставалася на спектаклі ўжо дарослыя это было па, па, па вайне яна яшчэ была маленькая дзяўчынка якія там былі касцюмы ну уже якія былі такія апраналі этой зайчыкі белачкі яна <laughs> хварыла что это было так у можа крышачку сумна но з другого боку святочна А куды вас у дзяцінстве вазілі як сёння кажуць на ёлку Ну на ёлку вот часцей за ўсё гэта быў цырк на яшчэ мне з зімовых таких вот рэчаў успамінаецца на як мы каталіся на каньках пасвіслачы вот ведаеце э, самой свіслачы да да вот на, пасвіслачы каля она замярзала но ну, відаць былі больш такія суровыя зімы ну, я каля, каля... так у параўнанні так, так сутая ж улица камуністычная была яму проская вот тут мы каталіся на свіслачы калі яна добра замярзала яшчэ мне падабалось падабаўся каток вялікі каток прожа музыка там ён быў такі уже афіцыйны каток а вот дзе зараз дварэц рэспублікі толькі яго не было і быў убачаны царк цэр стаяў помню так. сталіну не ну тады <laughs> это было да мяне <laughs> я конечно <laughs> разумею так это не так уже я даў я ж не аксёну сталіна не памятаю но но вот там быў вялікі вялікі каток і мне здаецца ёлкі не можа была не памят чамусьці відаць для мяне это не так было істотна но вот тое што была бачная царква это неяк прыгожа было яно ну, па, па памерах вельмі было прыгожа вялікая такая перспектыва такі прастор і гучала музыка і вот у горадзе вот вот это это ўспамін нават э, у маёй душы так шмат чаго ўз'юшаў што я зрабіла э, такі праект э, вяртанне показываю там ужо мінулым за мінулым годзе музея сучаснага мастацтва і люблю яго яшчэ за-небудзь пакажу Ну, мы зараз зробім паузу невялічкую, пасля якой пачнем непасрэдна шпацыр па маршруце фотамастачкі Марыны Бацюковай. a situation we should be undressing. Hear the bell ringing, seconds are round. яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гуляем сёння па мінску з фотамастачкай Марынай Бацюковай. Калі ёсць пытанне гаспадарні Марыны альбо вашы ўспаміны звязаныя з яе маршрутам сёння, дасылайце смс на нумар 9705. Што да маршруту? Першым пунктам на э, сённяшняй экскурсіі пазначаная старажоўка. Пра яе перад гэтым ужо казалі, чаму менавіта яна і адкуль непасрэдна стартуем у старажоўцы. Ну ведаеце старажоўка або пярэспа гэта такі раён каля камсамольскага возера і менавіта вуліца мопраўская вот это тыя мясціны якія для мяне звязаны з маёй бабулей э, Тамара сцепанаўнай э, гародніавай па нараджэнню сяржанавай і якая вот пра якую я ўжо раней сказала якая потрапіла сюды ў мінск з полацку і на пачатку яна жыла со сваёй сястрой і двумя дзеткамі э, две дачкі у яе адна з іх малодшая моя маці галіна і Э, вот каля шпіля вот у гэтых дамах недалёка ад дома радыё дзе мы зараз с вами знаходзімся і так атрымалася что э, амаль у першыя дні вайны калі не ў першы самы дзень тут жа ж побач штаб і пачалі бомбіць і бабушка апынулася яна э, просто схапіла двух дзяцей нягледзячы на тое что это было лето яна апранула паліто і і так іх прыкрыла тым паліто на вуліцы і дакументы яе былі ў кішэні і гэта ўсё што з чым яны засталіся а яе сястра бабушка шура пабегла за сынам у садок дзіцячы пашлі дом разбамбілі ўшэнт вот яны як стаялі так і засталіся у бабушкі у э, Ну, Баліслаў яе муж трапіў на вайну, а бабушкі Чорын ён быў ваенны і Таму яны тут ужылі каля штаба ну, пасля яны ні адзін не вярнуліся з вайны. А две жанчыны з маленькімі дзеткамі пайшлі па вуліцы мопраўскай. Зараз гэта, як вы разумееце, камуністычная. Пашлі ўніз да свіслачы і асабліва ісці не было куды. Яны так ля берага бабушка распавядала, прытуліліся ў камышах. Э, у лазняку ну, так это ж такая дзікая рэчка была праўда там недзе перэспу яе ўцікала можа это раней было муж у той час яшчэ і было я этого не ведаю ну вот бабушка рассказывала что там быў можам якія рыбакі зрабілі такія прыстасаванні і зверху было ну э, нешта накшталт фанеры і э, это быў іх дах у на некалькі дзён і вот яны з трымя дзеткамі две жанчыны маладыя апынуліся ў такім становішчы пасля нехта з тых хто жыў у гэтых дамках там побач знайшлі такі невялічкі пустуючы з якога людзі з'ехалі ну та ж была ўжо акупацыя мінска і яны людзі пакідалі дамы ведаеце які это раён э, вуліца мопраўская завулкі мопраўскія по Гэта ну так прыкладна, дзе вот зараз гасцініца э, гатэль Беларусь вот угу. там вот там яны жылі пасля до да, 62 -го года яшчэ я нарадзілася ў 61 вот у этом дамку так склаўся лёс і таму вот у э, Так, гэта... так ж э, не дома і гэтага района зараз бы як, як тады выглядаў нічога не засталося ну, так? амаль нічога нет зусім нічога толькі вот это кавалак які зараз вуліца камуністычная яе так уже больш-менш прыгожа мне шчыра кажучы падабаецца <laughs> як яна выглядае зараз но ну, это была уже пабудова пасля ваенная 50-х гадоў і яна выглядае на мой погляд Ну это ж смалоўка за якой мы ўсе з так так само змагаемся як вы залез <laughs> так это і і Мы там і тут змагаемся <laughs> просто гэта мой мінск а там як бы перыметр такі зялёны да вот і ну так атрымліваецца что калі мы не знаходзім разумення то мы павінны змагацца каб ацалела тое что дорага сэрцу а яно дорага насамрэч нават настолькі что у гэтым гатэлі Беларусь мы святкавалі з маім мужам нашу сярэбраную свадьбу вяселле дзеля таго каб у ну вот апынуцца ў тым месцы <laughs> дзе калісьці калісьці пачыналася жыццё і шчасце увогуле кажа што до 80-х гадоў яшчэ на стражуцы 1980х існавала такая э, вельмі трывалая суседская гістарычная некая супольнасць вы памятаце гэты гэтую суседскую супольнасць ведаеце <clears throat> калі моя бабуля с і, і, і маці э, з'ехалі з гэтага вот месца гэтага дамка дзе яны жылі вот увесь час до 62 года яны яшчэ пэўны час сустракаліся з людзьмі якія там жылі яны ўсе недалёка і з'ехалі бабушка працавала у белсов профі у тыпаграфіі белсов профа мінска яна потрапіла як настаўніца але пасля вот уже пасля войны яна працавала у типаграфіі і шмат людзей атрымлівалі кватэры менавіта вот побач друг з другом яны сябравалі было так такое агульнае ну, добры настрой нягледзячы на тое што было складана жыць пасля вайны на пачатку і і святкавалі яны ўсё разам і да каляду і новага года рыхтаваліся разам і бабушка рассказывала як яны этой і маці мае як яны ялінкі упрыгожвалі дома яны што вот было ну каліка якая цукерка канешне навешалася на эту ялінку не было ж цацак а цацкі гэта напрыклад грэцкі арэх які э, заварочвалі у ну, фольга так так так і, і вешалі нават прастасаваліся як э, э, запеленваць пячынюшку якую да і таксама ну карацей усё ішло на ёлку каб яна выглядала святочна і заўсёды я зразумела жывая была у любым доме кватэры яна была і, і маё дзяцінства заўсёды ўсё увесь час ставілі эту елку это это павінна было быць каб было свята не так там ужо прыгожых э, цукеркі з'ядалі пакідалі фанцікі на, на ну, так, ну, это ж, это, ж, это ж я памятаю як мы так рабілі іх <clears throat> там я не ведаю можа тады нічога не было на той ельцы <laughs> каб так зрабіць а Двогожу ўвогуле ж ва ўсе часы э, стражоўка была яна і дагэтуль застаецца такім сакральным цэнтрам там знаходзіцца э, двое страдаўніх могілак царква сярэдзіны 19 стагоддзя дзве з <clears throat> трох мінскіх сінагог і ў той жа час індустрыяльны э, цэнтр як вы цэніце вось такое суседства такую мяшанку всего што там зараз адбываецца ведаеце для мяне гэта ёсць жыццё Таму что это так так па жыцці было і і ўсё мае свае нейкія кропачки такія асабістыя нашай сям'і кропачки і таму но для мяне это натуральна я не уяўляю як бы это было каб это не было так усё это вот это мой мінск <laughs> это і ёсць мой мінск а таму што ну вот уявіце царква да яна страдаўня там узнікла ў 802 годзе набытую люцеранаў ну, я ж гэтага нічога не ведала ведала я зусім іншае што это царква яна працавала адзіная як царква у там ужо нейкі перыяд да і Э, калі моя матуля была маленькай яна займалася грала на віланчэлі Ну і зразумела ж не заўсёды яна рабіла добрыя урокі вот яна рассказывала набегла музыка музычную школу ну, не падрыхтаваўшыся віланчэлі ж не так і лёгка. Яна рассказывала я бягу забягу кінуся на калені каб як-небудзь вытрымаць <laughs> ну зразумела што не асаблена ну, как малілася вельмі шчыра <laughs> уже як не вывучыла ты не дапамагала но салавья лябева грала на віланчэлі калісьці з дачкой заслонова то зараз я ведаю яго ўнука вот на венецианском бейнале ён выставляўся зараз мы бачыліся это так цікава а бачыце вот яны гралі разам калісьці з маёй матулей у яго продкі салавя лябіва ну от складаны такі лёс ці напрыклад гэта... цікавы Таке спалучэнне ведаеце вот вроде вялікі горад да два мільёна тасту там амаль жыве А яно ну, ўсё неяк перакрыжоўваецца што это невялікі горад трэба проста выйсці ў раён цэнтральніка сэнсе навазе універсама цэнтральны і сустрэць усіх ну прынамсі аднаго чалавека дакладна сустрэнеш знаёмы не аднаго я думаю насамрэч ну, так цікава калі ў свеце сустракаеш ладно тут <laughs> то так ад'едзеш Венецыі ты разумееш што ты яго там не неяк ну так так перакрыжаванне ёсць ёсць рэчы яшчэ одно такое цікавае месца як цікавае цікавае тым што э, ніяк нічога зімі могуць э, прыдумаць гэтым месцам гэта кінотэатр был спартак э, пасля гэта маладзёжны тэатр зараз у чаканні стаць малой сцэнай маладзёжнага тэатра вы яшчэ бегалі ў гэты кінотэатр спартак так, таго так. быў маладзёжным тэатрам вось праходзячы сёння каля гэтага будынкавогуля каля гэтага месца у Пра што вы думаеце вот, гледзяш на то як гэтыя косткі якія выкопвалі калі э, рэканструявалі тэатр іх нікуды не дзявалі іх проста ізноку засыпалі э, бетаніравалі а Ведаеце, ну я вам скажу шчыра, вялікага суму у мяне няма. Мне нават падабаецца, што ён не працуе, Таму што ў мяне асабістыя мае ўспаміны. Гэта кіна... Для мяне это заўсёды будзе кінатэатр спартак. Да? Для мяне это будзе месца, куды мы прыходзілі гуляць, э, куды мы з мамай маглі прыйсці прагуляцца на нейкую такую прагулянку. І калі я была маленькая, там у гэтым скверы заўсёды была высокая прыгожая такая трава і э, шмат шмат шмат э, дзьмухаўцоў. І я пляла вінкі, нават я там і навучыла навучылася іх плесці маленькая і сабе і маці і сядзеш у той травой она такая духмяная там прыгожае месца оно даволі высокае пасля ўжо крэчкі нізей ні, ніжэй і нам не рассказывала пра вуліцу як яна там вучылася катацца на веласіпедзе напрыклад ці прывязвала такія ну это канькі тады называлася но ну, это такія полозы да і она ў рэчку з'язджала <laughs> і там была палыня <laughs> вынімалі адтуль таму што ну яна не скіравала яшчэ маленькая была ну караці цей вот такія вот цікавыя рэчы яна рассказывала я это вельмі добра сабе уяўляла потому что я просто бачыла гэтае ну уже может быть не зусім вуліцу але ну такую протаптаную сцежку зараз то канешне уже зусім по-іншаму э, вуліцы там усё размежавана і так это не не ну, немагчыма уявіць каб не бачыў но я это бачу і зараз там что я памятаю з дзяцінства этой рассказы расповеды і тут же і царква наша мары магдалены побач і так склалася что мы там вінчаліся з маім мужем менавіта у этой царкве і калі яна яшчэ была архівам так мы... сам было такое адмысловае рашэнне э, ці не Як ну, ведаеце гасцініцы беларусці так ну, ну, гэта так склалася мы з гасцініцы не так ужо там доўга думалі так яно ну, так неяк склалася Ну вот глядзіце самі мы вучыліся разам у інстытуце і калі ён мяне праважаў дадому на бульвар шаўчынка мы заўсёды шлі праз сцепанаў садзік і завітвалі э, ну, калі хто не ведае сцепанаў садзік э, калі правильно зразумеў так. гэта э, сквер каля украінскай амбасады там дзе так. стаіць помнік Тарасу шаўчынку менавіта так? для інтэрната э, кансерваторыі так так толькі тады не было этой амбасады да это было просто вялікі такі прыгожы з вялікімі дрэвамі старымі сквер мы туды прагульваліся а это было зімой вельмі прыгожа калі дрэвы вот як як зараз да все ў снезе такія нейкія прыгожыя думкі прыходзяць у галаву вот мы гулялі маладыя прыгожыя студэнты ішлі э, звычайна да ну тады это быў архів архіў mm -hmm. кінафотадакументаў А зараз вот царква марыы Магдалены і там канешне калі мы уже ажаніліся і пасля там праз не ведаю можа 10 ці больш год вырашылі на браўшыся за шлюбам вырашылі абвянчацца то это якраз было там тому что так пролягаў наш маршрут <laughs> ну, наш маршрут сегодня ввогуле так і пролягае э, з одной кропкі ў другой але так іначай па стражоўцы вернемся до маршруту праз некалькі хвілін пакуль зробім паузу э, нагадаю что сёння гуляем по сталіцу кампаніі з фотомастачкай марыны бацюковай і нумар для смс калі ёсць пытанні э, 9705 а мінская брукаванка нагадваю што экскурсію па сваім мінску сёння ладзіць фотамастачка марына бацюкова э, спальня марына на чарзе у маршруце стражоўскія могілкі пазначаныя што нас вас сюды <laughs> прывяло сёння на ноч гледзячы ну ведаеце это так выпадкова скажем так потому что я их уже не застала у той час калі я там гуляла то ўжо там толькі рассказывалі что там былі могілкі да але вы ведалі что там могілкі так, так, заўсёды усе про это распавядалі ведалі на, на чарзе з тым что рассказывалі што... не перашкаджала сядзець і дзьмухаўцы рваць ну, не бачу да только ведаў что яны тут калісьці былі то яно як бы уже так их уже зраўнялі так не было это відавочна ну при прыемна было можа быть думаць пра тое што тут было ўпаданне ракі пярэспы ўсвіслаць што тут былі такія легенды звязаныя з менескам можа у меншай ступені я думала пра тыя могілкі але канешне ну такое непрыемнае ўражанне ад таго як як э, ставіліся да гэтай памяці это ж шмат шмат людзей і калі вот э, царкву будавалі мары магдалены пашырылі яе фундамент і такім чынам частка тых могілак захавалася ў межах агароджы э, царкву царквы і это э, на той момант людзям падавалася що это жах что вот царкву шырэй что этой могілкі ўваходзяць зараз дака яны толькі і захаваліся бо ўсё астатняе ну, так. стало скверам по якім просто гулялі а э, самае такое было калі там пачалі забудоўваць это ўсё это это зусім ноч на костках вот уявіць это ж толькі падумаць это не нейкім жа чынам яно адбіваецца это ж ну месца дзе дзе павінна жыць памяць правда ну мне здаецца это так ну, у нас на так жаль так не павінна на жаль у мінскую шмат такіх месцаў э, так. дапамагла гэтаму і другая сусветная таму что тут зробіш ну і калі гаварыць пра могілкі то вот тут этой могілкі там каля кінцэатра спартак былога это одна частка лишь былі яшчэ адны на рагу з вуліцай э, даўгінаўскі тракт э, харужа і чарвякова вот у этом баку так там самы былі так там таксама былі могілкі ваенныя могілкі і шмат шмат пахавана і тоже зараз это відавочна тому что адстаялі цягам 10 гадоў людзі змагаліся каб зрабіць там по тое што зараз мы бачым усе гэтую каплічку і, і, і ушанаванне ну, памяці пача... тысячных зрабілі так, так а дагэтуль там быў ведаеце такі край горада і вёскі і там быў рынок які як ну, толькі называ з горадам там, <laughs> так? так ну я ніколі не думала про тое что там вёска для мяне заўсёды это быў Менск но ну, справа у тым привозілі так это цікавая рэч зусім асабліва для гарадскіх жыхар на ваша памяці як его называлі там што веда яго называлі і сабачы і свінячы і птушыны Ну я дык ведала як птушы а сама я у мяне былі рыбкі да там гупі усялякі і я туды хадзіла набываць гэтых рыб рыбок. Для меня там это особисто для меня не было. У меня был вот только рыбки, с, с, и, и, ну и после попугайчики. И это все, вся живность, <laughs> какая у меня жила. Но набывалась я на Миновито там, и это вот в детстве цікаво было туда приходить и глядеть, и, и, и это я пахи чуть, и, и, и, и живелы и разные. Там и коней продавали, и свиней, и что там <laughs> только не было. Ну и вы ж, все же, наверное, ведают, что туда э, не одно чей-то. И жил недалеко, потраплял на наш знакаміты караткевіч ён купляў лясных птушек і выпускаў іх і паветра і так прыемна думаць пра тое што вот может быть мы там дзе-небудзь сустракаліся ну не ведала я яго ў твар тады ну читала канешне ну, же дарэчы атмасферу гэтага рынку перадаў і ў чорным замку шанс так, так так канешне і мы это все адразу пазнаем як ён гэта там апісваю чорным замку шанскім раніцай мяне разбудзілі і там пра, пра крык пеўня <laughs> так, так, так, так. Я люблю. колькі каштавала рыбка памятаеце <laughs> Новыми? Нет, ну может и ну, новыми. Но я жартую э, с, с бриллиантовой руки, памятаете эта фраза? Не, я, конечно, уже не памятаю, сколько она каштовала, но памятаю, что у меня на початку они жили у банки, после у меня был круглый аквариум, это было вельми складано, потому что я уже было не поднять. Но я любила это все, это и водоросли набывала, редких рыбок, но ну, только тех, которые один одну не а едут. Где вы, а где вы брали э, э, сродки и гроши на то, как пойти купить? Сами ходили, купля... Э, сами да, ходили на так, этот так, рынок? Так, с оброками мамі. Там мне бацькі ведалі бацькоў это было просто не... нечаканасцю Но, <laughs> новая рыбка кожны дзень <laughs> на кожны дзень немагчыма толькі па выходных працаваў арты рынок і это было цэлае вообще наогул это была падзея да збіраліся грошы была капілка і яна разбуралася браліся гэтыя грошы і вот набыць рыбку там Э, тую аб якой марыў прачытаў усё дакладна на ну, мне нават размнажаліся самі там <laughs> я, і, і ўсё было добра асабліва гупёшкі я там выбірала іх па колеры карацей это я любіла ўсё ну это некуды сышло ўжо зараз няма гэтага э, трэпета ў душы а а вот у дзяцінства і доўгі час у мяне што непасрэдна зараз знаходзіцца ось у тых месцах дзе вы набывалі рыбак папугаю <laughs> ну на жаль тут няма ўжо ніякай лірыкі это звычайныя дамы дзе жывуць людзі дай бог каб шчасліва жылі і возера маё улюбёнае камсамольскае возера это тоже ўжо зусім не тое возера мне оно падабалася як такое дзікае месца для мяне это быў цэнтр менска і, і это было такой кавалачак у прыроды вельмі прыгожы што сёння няма Ну та, ведаеце там не было брукаваных дарожак там гэтага нічога не было там былі сцежачкі сцежачкі можна было завітаць на востра узяўшы лодку там была лодачная станцыя мы бралі лодку плылі і ну просто былі рабензоны не палескія але <laughs> камсамольска-озерскі <laughs> вот, і... Ну, там і казалі да эфіру э, з будучым мужам і да іспытаў так, рыхтавалі так, так. мы да іспытаў летніх іспытаў это ўсе калі добрае надвор'е это месца камсамольскае возера да падрыхтоўкі трывала заўсёды і нормально ўсё праходзіла на стыпендыю <laughs> здавалі яно нам нам шчасціла там а пасля я нарадзіла сына і гуляла там з калясачкай кожны дзень таму што там было добрае паветра Ну карацей этот это месца у дзе было заўсёды ў любую пару і ў восень у зібу і зразумела летом заўсёды было прыемна і ў вясну нейкія мары нараджаліся і это это лепш уже не будзе это лепшае что что я магу сабе ўявіць калі я думаю про прыроду а моя бабуля калісьці гаварыла што для яе такім месцам у мінску быў александрскі сквер па выходных там гучала духовна э, дух, э, духавой аркестр mm -hmm. граў музыку это было ну так прыгожа так апраналіся усе святочна это было было кожна выходча зараз нешта ну, падобным не назавеш але э, збіраюцца пары якія танчаць у гэтай вырушулі э, каля купалаўскага тэатра у А таксама гэтым нешта ёсць. А я думаю, што это вот такі вот нейкі ўспаміны, які да нас прыходзіць з нябёсаў. Я думаю, што это, это можа быть нават тыя чые бабулі і пра прамінская так, культура. Так, калісьці там танчылі. Быў перыяд, калі э, ты выйдзеш веч, я вельмі люблю гуляць па горадзе і для мяне вот это прыемна просто бессэнсоўна вот так гуляць, глядзець. Но быў перыяд, калі стала сумна. Вот я мне цікава разглядаць людзей з фотоапаратам ці фото загравваць вачыма Ну вот это адчуванне яно нейкім чынам быў перыяд калі яно пачало страчвацца А вот зараз дзякуючы этой моладзі жывой прыгожай з такімі вачыма у ну жывымі вельмі яно ну, мне я просто радуюся шчыра і может быть і таму вяртаюся вяртаюся і заўсёды буду вяртацца сюды і тут жыву і я адсюль і буду адсюль мы зразуем паузу вернемся ўжо ў індустрыяльны цэнтр але праз некалькі хвілін гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадую што гуляем сёння па мінску з фотамастачкай марынай бацюковы далі ў нас запланаваная прагулянка па індустрыяльным цэнтры стражоўкі што найперш маецца на ўвазе гэты індустрыяльным цэнтрам у гэтым месцы ну, ведаеце там же яшчэ калі вот мае бабулі былі маладымі там ужо было шмат шмат чаго пабудавана менавіта як у індустрыальны цэнтр таго часу то есть там была бісквітная фабрыка вот про якую мы уже пачыналі сёння размову з такой прыгожай цаглянай трубой там быў піўзавод хлебазавод там рабілі ёлачныя цацкі напрыклад да мелавіца сучасная это таксама недалёка адтуль пачыналася ўсё это пасля она перарасла і усе мы ведаем яе як мелавіцу так <laughs> ну можа не ўсе аднаго разу дастаткова сказаць <laughs> назву бренда больше не трэба но раней там это ўжо ўсё шылі некі фурнітурны завод быў бабуля рассказывала фарфоравы і вот цвіковы напрыклад завод там быў от, па яе рассказах Ну і ў час вайны э, працавала бісквітная фабрыка і пры немцах яна працавала і вот бабушка шура там э, працавала і это таксама не дало ім памерці з голаду з дзецьмі таму што ну трэба ж было хоць якую крошку з'есці ў час вайны акупацыі а, а пасля ведаеце э, ну вот у частка гэтых э, храмаў яна засталася часткі няма але ж дзве сінагогі якія працавалі іх шмат было ў мінску а засталіся дзве менавіта ў гэтым месцы да правда і вот эта царква марыі магдалены і аднавілі ў 90-х годах і яна і па сёння ёсць і вот мы там мяншаліся і побач з ёй дачка ў школу хадзіла у школу 24ю гімназію коледж мастацтваў і і нават малюючы эту царкву яна выйграла нейкі конкурс там у гімназіі здаецца яшчэ вучылася именно з э, малюнкам царквы на, на святы ну так яно перасякаецца і э, там э, вучылася неподалёку і мая маці у 27 жаночай школе у Дзе это, это, дзе была А я вам скажу гэта пасля была дзеся і ёсць десятая музыкальная школа якую скончыў мой сын яна насупраць э, ну насупраць спартака кінотэатра бліжэй угу. сюды да богдановича крышачку так так так, так вот так. это заўсёды была школа яна там была побудаваная толькі там ну э, по-іншаму вуліцы располагаліся там быў там магазин Грынберга, напрыклад, бабушка заўсёды говорила, трэба з Грынбергу сходить, набыць там садавіну, гародніну, там свяжэйшае, ці на, на прыступкі, там на ганачку добры магазин з прадуктамі, ці генеральскі. Э, <laughs> там свае назвы. Грынберга. Так. Пасля прыйшлі часы, гастраном нумар 15 не, э, не. продукты нумар 10 і ведаеце калі вот так то яно як бы с аднаго боку яно мае аблічча пэўнае а з другого боку ты давяраешь чалавеку ты ну, ведаеш что так. ты набудзеш тое что тебя будзе смачна есці что ён там вырасціў сам ці набыў ты хто вырасціў сам і это іншая гісторыя і э, ну, ну, мне падабаецца ўзгадваць это і, і заўсёды бабушка менавіта так і гаварыла куды зачым я павінна пайсці дзе набыць свежае добрае і у яе вот усведамленне толькі там это трэба было хаця уже пасля як сёння на рынку камароўскім ну что мы там можем знайсці ну, ад сапраўдных тых хто это зрабіў руками конечно нет ну вот покупка калі была баб бабуля то так вот яно ўсё было натуральна і, і толькі так і магло быць яшчэ з таких вот цікавых спалучэнняў вот у этой школе музыкальнай якую на пачатку 27 жаночай гімназіі пасля 10 музыкальнай школе дзе вучыўся сын там моя мамуля вучылася а кіраваў гэтай школы родны брат маёй бабулі Константин сержанаў ён быў дырэктарам школы і это ўсё наш мінск ён увесь такі вот перакрыжаваны некімі вот тая частка мінскамі менавіта і нават у той час это ж моя матуля 39 -го года адпаведна ну там не сороковые да, гады яны э, жылі ў этой школе і дзеці іх нараджаліся і подрасталі і зараз яны ж тут у мінску таксама ўсе жывуць і ўжо іхныя дзеці жывуць і ну, а, вы, так пэлна... а я ў 35 гэта дзе гэта такіўскі сквер у кінцэатр кіў калі вы ведаеце такая матэматычная школа я скончыла з медалём вельмі странная дзяўчынка я ведаю што ў гэтым э, скверы там дзе стаіць шаўчынка э, там у э, на фізкультуру ганялі які здавалі нарматывы пабегу думаю можа вы там дзе вучыліся таксама бегалі в этом сквер ну, ну мы ў сквер или это іншы сквер не сцепанов сквер вот кінотэатрам кію мы таксама там вельмі сур'ёзна займаліся спорту <laughs> но я не спартовец шчыра кажучы хаця зараз уже і на ну, лыжах люблю <laughs> золотым медалём скончылі так так ну я на пачатку поступила ў бауманскі з'ехала а пасля не не смогла я там вярнулася <laughs> дадому вот і скончыла скончыла яшчэ шмат што ну вот пачынала трэба ж было сур'ёзную адукацыю атрымаць ну, сталічныя дзеці ж павінны добра ёсць яшчэ адзін аб'ект пры якім мне вельмі цікава даведацца з вашых слоў все мы ведаем сёння вы гэты будынак не новы который на беразе свіслачы на немезе а вот гэты шырокі который раней з'явіўся так белы гэты а, ён ж на ваших вачах паўставаў так так что было до таго як з'явіўся гэты дом і перакрыў увогуле ну э, ён усё перакрыл, так, так. А, ну яна яна была такая маленечка невысокая застройка частныя дамы і яно было жывое і канешне і і мой любимы э, тэатр там оперы і балета ён як карону ўпрыгожваў горад. Калі з'явіліся высокія будынкі ў этой часткі горада, дзе цячэ рэчка і нізкія мясціны, яно ну, мне здаецца, ненатуральна выглядае. Яно павінна было быць значна ніжэй і тады цалкам ну і траецкая так лагічна выглядала да там можна было стоячы на мосце уявіць як раздаваўся скрып телег і там сталыя путнікі захадзілі ў карчму неяк так это ўсё ну можна было сабе прыгадаць то зараз яно канешне выглядае крышачку по-іншаму но мы не можемм это змяніць так ідзе час і у так забудоўваецца горад может быть не заўсёды так як нам бы хацелася альбо прыемна было б ведаць і відзець і чым мы маглі б пагадзіцца но адзінае магу сказаць что мы гэтым немілым майму сэрцу будынку зараз шмат майстэрань мастакоў і канешне мы там час ад часу збіраемся і зараз і раней збіраліся вот я з 94 -го года сябра саюза мастакоў і шмат шмат наших сустрэч і абмеркаванняў выстаў праходзіла менавіта ў майстэрні Алексея Антонча марачкіна і э, это добрыя часы гадзіны і, і, і, і сваёй беларускай мовы я абавязана гэтаму тэрміну менавіта таму што там яе беларуска так? так ну я вучыла яе ў школе і все мы вучылі да але ну, не карысталіся такой, такой размовы бытавой было немат і калі моя бабуля хварыла пернік я ну, бабушка ну почему ты не можаш сказать нормально пряник <laughs> вот по э, бачыце мне вельмі добрый уцямна растлумачылі хто адкуль і куды іду і і з тога часу гэта стала для мяне істотна і і я перачытала тое што чытала і уцяміла тое што не магла можа быць зразумець і таму бачце это это было менавіта ў тыя часы у тых месцах і таму і і гэты будынак для мяне ён пазітыў нейкі нясе хаця канешне я на этой майстарыне яны ёсць у розных месцах і на паддашку калісьці у кулік Яўген Сергеевич была майстэрня яго это на праспекце галоўным нашим пасля там сітніцы была майстэрня ну тут это это уже геаграфія такая майстэрню это тэма наша іншай так, так. так. А чым для вас э, пахне мінск альбо з якім пахам асацыюць Э, ведаеце мне падабаецца вашее пытанне вот зараз бы я сказала за пах снегу <laughs> а э, ну это сёння у меня такі настрой калядны да а цалкам у ну это нешта такое звязанное с кветками но это не не терпкий аромат и он такі ледь ледь улавимы але я их уведаю я только писать словами мне складаны и я его вельмі люблю и мне патрэбны ён скажу заводу аккурат э, на стражуцыкі знаходзяцца <laughs> не <laughs> не для мяне стражок гэта зусім іншая ассоциацыя вельмі светлые добрые які колер вашего мінску крышачку крышачку нябёскі такі ведаеце ён не яркі ён жаўтавата разавата голубаваты такі вот можа быць такі адценні я б сказала адценне шэрага но я ж уяўляю што адразу я пачую <laughs> зусім ну не ў сэнсе шэрага шэрага у сэнсе прыгожага шэрага а гук мінска гук гук гэта гэта свая такая музыка но для мяне гэта такі ну вялікі гукі вялікага горада гэта і нейкія гудочки гэта транспарт які ідзе гэта такі шум гаворка ну гук жывога горада якое ён не патрэбны якое месца ў мінску страіцеся абыходзіць <laughs> ці ёсць такі можа няма такіх месцаў ну ведаеце я аднойчы вяла праграму у фотонагода і запрасіла ў студыю аднаго з наших фотографаў знакамітых і задала яму падобнае пытанне ён мне распавядаў як ён здымаў Менск вот вы сказалі мне не шмат здымкаў Менска вот ён якраз хацеў зрабіць здымак на нашым праспекце насупраць адпаведнага будынку і э, калі ён стаў і чакаў каб загарэлася э, чырвонае святло і перасталі ісці машыны і як толькі ён запал... Э, ну ён з вспышкой таксама то месца обходзіць да? <laughs> так, так, так. <laughs> да на яго з кулямётамі адразу выйшлі вырашылі што ну там вялікі аб'ектыў што <laughs> Ну вот уяўляеце дзе это месца Я думаю не трэба нам туды трапляць Дзякую вялікі за сённяшнюю сустрэчу за гэтую экскурсію Я нагадаю што сёння ж пасіравалі па сталіцы с фотомастачкай марыны бацюковай ляднага настрою вам сябры Thank you.